Մայիսի 28-ին ավարտվեց Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, որտեղ փոքր առավելությամբ հաղթեց գործող նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Թեև երկրորդ փուլում եւս Էրդողանի ու նրա գլխավոր մրցակից Քեմալ Քլեջդարօղլուի միջև ձայների շատ խիստ տարբերություն չկար, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանը նշում է, որ Էրդողանի հաղթանակն անսպասելի չէր։ Ընդդիմությունը չկարողացավ օգտագործել այն հնարավորությունները, որ ստեղծվել ստեղծվել էին երկրաշարժը տնտեսության ծանր վիճակը եւ աստորեն Էրդողանը վերջի վերջո առաջին տուրում հաղթող դուրս եկավ եւ բացի դրանից նրա ղեկավարած կոալիցիան ստացավ ձայների մեծամասնություն խորհրդարանում այսինքն ցույց տրվեց առաջի տուրի արդյունքներով որ Անդիմությունը թույլ է, որ այդպես բարենպաստ պայմաններ չկարողացավ օգտագործել։ Երկրորդը պարզացա, որ Էրդողանը վարպետորեն օգտագործում է իշխանական լծակները եւ մյուս կողմից էլ ինքը իր փորձառությունը, իր այդ խարիզմատիկ կերպարը, որ շատ ավելի հրավիչ է Թուրքիայում դրողի համար կան թե քնժդարողն։ Այնպես որ այդ բոլոր հանգամանքները բարձրորոշ ցույց են տալի, որ երկրորդ տուրում Էրդողանը կհաղթի, այդպես էլ եղավ։ Սաֆրաստյանը չի կարծում, թե այս ընտրություններից հետո Թուրքիայում կլինեն անհնազանդության խոշոր ակցիաներ։ Ինչ վերաբերում է Էրդողանին, իհարկե Էրդողանը իր ձեռքը պահում է բոլոր լծակները, շատ վստահ է եւ թույլ չի տա որ մի բան լինի, բայց նաեւ ավելի կարեւոր հանգամանքը այն է, որ ընդդիմությունը չի կարող այդ ռեսուրսը չունի կազմակերպելու զանգվածային ակցիաներ անհնազանդության։ Պարակտված են իրար հետ առաջնորդները այդ կուսակցությունների, տարաձայնություններ ունեն կուսակցությունները, շատ տարբեր ուժերի ներկա ներկայացուցիչներ են քաղաքական առումով, գաղափարական առումով։ Խայտաբղետ է շատ այդ հակաերդողանյան կոալիցիան։ Եվ բացի դրանից Փաստորեն ընդդիմությունը չկարողացավ ներկայացնել փաստեր, որ իսկապես զանգվածային եղել են այնտեղ կեղծիքներ։ Թուրքիայում դա ընդհանրապես չի լինում սովորաբար։ Թուրքիայում լինում են տարբեր խախտումներ, տարբեր ծրացումներ, կռիվներ, մարտահրավերություններ, ընտրությունների օրը, բայց զանգվածային երթիկներ չեն լինում։ Չկա այդ ավանդույթը։ Ռուբեն Սաֆրաստյանը նշում է, որ թեև Թուրքիայի գլխավոր դաշնակից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սատարում էր քլեջդարողլուին, այդուամենայնիվ այն եւս խիստ դեմ չէր Էրդողանի ընտրվելուն քրդարորուն ավելի ակուատ է դեպի ամերիկայի միացյալ նահանգները նրա հարաբերությունն են ամերիկացիները ցանկալի տեխնիկական քրդարորունն է բայց մյուս կողմից էլ պետք է հաշվի առնել հետեւյալ հանգամանք որ շատերը նորանում են ամերիկայի միացյալ նահանգների համար կարևորը ում Թուրքիան է հաշվի առնելով նրա այդ կարևոր տարածաշրջաններին որտեղ նա տեղակայված է եւ Թուրքիան պետք է լինի ամերիկացի ուժերով հնարավորինս կայուն։ Եվ Էրդողանը ինչքան էլ որ իրեն թույլ է տալիս քննադատել ամերիկացիներին, ծաղրել որոշ դեպքերում, բայց իրականում ռազմավարական առումով Էրդողանը Ամերիկայի միացյալ նահանգների հավատարիմ դաշնակիցն է։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հետ հարաբերություններին, Սաֆրաստյանը վստահ է, որ Թուրքիան ձգտելու է մեծացնել ճնշումը Հայաստանի վրա, նպատակ ունենալով հասնելու նաև իր համար ցավոտ պատմական թեմաների վերանայման ավելի կկոստանա Թուրքիայի դիտորդումը Հայաստանի նկատմամբ եւ դրա նախանշանները տեսնում են կապված Նեմեզիս գործողության հերոսների հուշահամալիրի Թուրքիան որոշակի պատժամիջոց կերավեց փաստորեն Սորաբարոթային տարածքը փակվում է ռազմական գործողությունների պատճառով այլ ոչ թե հուշադանի եւ սա նախանշան է ինքնին այն բանի, որ Թուրքիայի կողմից մենք կտեսնենք, որ մոտակա ապագայում նմանատիպ գործողություններ, որոնց նպատակը կլինի ներազդել մեր ժողովրդի պատմական հիշողության վրա եւ հասնել այն բանի, որ պատմական հիշողությունը մեր ժողովրդի սրբագրվի այն հատվածներում, որոնք Թուրքիայի ղեկավարների կարգով ներկայից ավելի բարենպաստ կլինեն Թուրքիայի համար։ Կարող եմ օրինակ վերեմ Բուլղարիան։ Պես պատմում են մեր բուլղար բարեկամները նաև խմբագրվել են դասագրքեր պատմության կապված այդ էջերի հետ։ Այսինքն նման բան թուրքերը կսկսեն իրականացնել նաև Հայաստանի դեմ։ Ռուբեն Սաֆրաստյանը նշում է, որ կան բոլոր հիմքերը եզրակացնելու համար, որ հայկական պետականության դեմ Ադրբեջանի ապագա ագրեսիայի դեպքում Թուրքիան կրկին կներքաշվի պատերազմի մեջ, այս անգամ ավելի մեծ ծավալով։ Թուրքիան ոչ միայն կներգրավվի պատերազմի մեջ, այլ պատերազմը, եթե Ադրբեջանը մեկերպեսի Հայաստանի դեմ հաստատի դեմ, այլ պատերազմը կղեկավարվի Թուրքիայի կողմից։ Այս անգամ ներգրավվածությունը Թուրքիայի կլինի ավելի բացահայտ եւ շատ ավելի լայնածավալ որովհետև չմոռանանք, որ 2021 թվականի Շուշիի հռչակագրով ինտեգրման գործընթացը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ պետք է գնա եւ գնում է շատ ավելի արագ տեմպերով, շատ ավելի խորանում է։ Եվ դա նաեւ վերաբերում է հենց առաջին հերթին ռազմական ոլորտին, ռազմական համագործակցության ոլորտին։ Այնպես որ Թուրքիայի ներգրավվածությունը կլինի ավելի լայնածավալ, քան թե 44 օրվա պատերազմի դատում։ Քվեարկությունից հետո Էրդողանը դիմելով իրեն սատարող բազմահազարանոց ամբոխին երկեց եւ ասաց, որ նրանք միասին կլինեն մինչեւ գերեզման։ Դեռ ինչքան նրանք միասին կլինեն մինչեւ գերեզման, ցույց կտա ժամանակը։ Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական։